وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Und als Allah euch versprach, dass die eine der beiden Gruppen euch gehören sollte, und ihr es lieber gehabt hättet, dass diejenige ohne Kampfkraft euer sein sollte, aber Allah will mit seinen Worten die Wahrheit bestätigen und die Rückkehr der Ungläubigen abschneiden, um die Wahrheit zu bestätigen und das Falsche zunichte zu machen, auch wenn es den Übeltätern zuwider ist.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 Der Sieg kommt ja nur von Allah. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Als er Schläfrigkeit euch überkommen ließ, als Gefühl der Sicherheit von ihm und Wasser vom Himmel auf euch herabsandte, um euch damit zu reinigen und das Unheil des Satans von euch zu entfernen und um eure Herzen zu stärken, und eure Füße damit zu festigen.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 Ich werde in die Herzen derer, die ungläubig sind, Schrecken einjagen, so schlagt ihnen auf die Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger. Dies dafür, dass sie Allah und seinem Gesandten entgegenwirkten. Wer Allah und seinem Gesandten entgegenwirkt, gewiss, Allah ist streng im Bestrafen.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 Wer ihnen an jenem Tag den Rücken kehrt, außer er setzt sich ab zum Kampf oder er schließt sich einer anderen Schar an, zieht sich fürwahr Zorn von Allah zu, und sein Zufluchtsort ist die Hölle, ein schlimmer Ausgang. Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet, und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen und damit er die Gläubigen einer schönen Prüfung von ihm unterziehe.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 Und wenn ihr aufhört, so ist es besser für euch. Aber wenn ihr dazu zurückkehrt, kehren wir auch zurück. Und eure Schar wird euch nichts nützen, auch wenn sie zahlreich sein sollte. Und wisset, dass Allah mit den Gläubigen ist.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 Wenn Allah von ihnen etwas Gutes gewusst hätte, hätte er sie wahrlich hören lassen. Und wenn er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt. O, die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Und wisset, dass Allah zwischen dem Menschen und seinem Herzen trennt, und dass ihr zu ihm versammelt werdet. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Und hütet euch vor einer Versuchung, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten, und wisset, dass Allah streng im Bestrafen ist. Und gedenkt, als ihr wenige wart und auf der Erde unterdrückt wurdet und fürchtetet, dass euch die Menschen wegschnappen würden, da hat er euch Zuflucht gewährt, euch mit seiner Hilfe gestärkt und euch mit einigen von den guten Dingen versorgt, auf das ihr dankbar sein möget.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 und handelt nicht verräterisch in Bezug auf die euch anvertrauten Güter, wo ihr wisset und wisst, dass euer Besitz und eure Kinder eine Versuchung sind und dass es bei Allah großartigen Lohn gibt. O, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt er euch eine Unterscheidungsnorm, tilgt euch eure bösen Taten und vergibt euch, und Allah besitzt große Huld. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich festzusetzen oder zu töten oder zu vertreiben, sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedete Ränke, aber Allah ist der beste Ränkeschmied.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 und Allah würde sie niemals strafen, solange sie um Vergebung bitten. Und was haben sie nun, dass Allah sie nicht strafen sollte, wo sie euch von der geschützten Gebetsstätte abhalten, und sie waren ja nicht ihre Beschützer, ihre Beschützer sind ja nur die Gottesfürchtigen, aber die meisten von ihnen wissen nicht. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Und ihr Gebet beim Haus ist nur Pfeifen und Klatschen. Kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben, und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein. Hierauf werden sie besiegt werden, und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden.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 Aber Allah hat euch bewahrt. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Und als er sie euch, als ihr aufeinander traft, in euren Augen als wenige erscheinen ließ und auch euch in ihren Augen weniger machte, damit Allah eine Angelegenheit entscheide, die ausgeführt werden sollte.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 Und gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft würde vergehen. Und seid standhaft, gewiss, Allah ist mit den Standhaften. Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen, und die von Allahs Weg abhalten.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 Wer sich aber auf Allah verlässt, so ist Allah allmächtig und allwissend. Und wenn du sehen würdest, wenn die Engel diejenigen abberufen, die ungläubig sind, wobei sie sie ins Gesicht und auf den Rücken schlagen und sagen, kostet die Strafe des Brennens.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 Sie verleugneten Allahs Zeichen, und da ergriff Allah sie für ihre Sünden. Gewiss, Allah ist stark und streng im Bestrafen. Dies, weil Allah niemals eine Gunst, die er einem Volk erwiesen hat, ändert, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist, und weil Allah allhörend und allwissend ist, nach der Art der Leute Pharaos und derjenigen vor ihnen.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 Wenn du nun auf sie im Krieg triffst, dann verscheuche mit ihnen diejenigen, die hinter ihnen stehen, auf das sie bedenken mögen. Und wenn du dann von irgendwelchen Leuten Verrat befürchtest, so verwirf ihnen die Verpflichtung in gleicher Weise. Gewiss, Allah liebt nicht die Verräter. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollen ja nicht meinen, sie könnten zuvorkommen. Sie werden sich mir gewiss nicht entziehen. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون und haltet für sie bereit, was ihr an Kraft und kampfbereiten Pferden haben könnt, um damit den Feinden Allahs und euren Feinden Angst zu machen, sowie anderen außer ihnen, die ihr nicht kennt.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 Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Und wenn sie dich betrügen wollen, gewiss, so ist deine Genüge Allah. Er ist es, der dich mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen gestärkt hat. Und er hat ihre Herzen zusammengefügt.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 O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Wenn es unter euch zwanzig Standhafte gibt, werden sie zweihundert besiegen. Und wenn es unter euch hundert gibt, werden sie tausend von denen, die ungläubig sind, besiegen, weil sie Leute sind, die nicht verstehen.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 Ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, wahrlich gewaltige Strafe widerfahren. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allvergebend. und barmherzig. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم O Prophet, sagt zu denen von den Gefangenen, die sich in euren Händen befinden, wenn Allah in euren Herzen etwas Gutes weiß, wird er euch etwas Besseres geben als das, was euch genommen worden ist, und wird euch vergeben.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 Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Wenn sie euch jedoch um der euch gemeinsamen Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen Leute, zwischen euch und denen ein Abkommen besteht.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 Wenn ihr es nicht tut, wird es im Land Aufruhr und großes Unheil geben. Und diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die jenen Zuflucht gewährt und geholfen haben, das sind die wahren Gläubigen.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 Dies steht im Buch Allahs. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid.